Və Allahın bizə verdiyi hər bir nimət, bizdə olan hər bir nimət Allah tərəfindəndir, Allahdandır. Allah təala buyurur: "Və mə bikum min ni'mətin feminallah." Sizə verilən hər bir nemət Allahdandır. Və əgər bu nemətlərin davamiyyətli olmasını və həmçində artmasını istəyiriksə, Bu zaman bu neymətlərə görə Allaha şükür etməliyik. Və Allahın neymətlərinin artması və onun davamiyyətli olmasının sirri də bundadır. Şükür etməkdə. Allah Teala buyurur: "Və iz təəzzənə rabbuka la in şekertum la zidannakum və la in kefertum və inna azabi leşedid." Rəbbiniz buyurdu, əgər mənim neymətlərimə şükür etsəniz, mən o zaman bu neymətləri artıraram. Yox, əgər nankörlük etsəniz, bilin ki, mənim əzabım şiddətlidir. Və Allahın neymətlərinə şükür həm dillə, həm də, həm də əməllə olmalıdır. Allahın neymətlərinə dillə şükür dedikdə, yəni Allahın neymətlərinə görə Allaha həmd etmək, zikr etmək, Allaha həmd etmək və bu neymətlərin Allah tərəfindən olmasını etiraf etmək dillə və həmçinin də bu neymətləri yeri gəlində xatırlamaq lazımdır. Necə ki, Allah təala buyurur, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ Rəbbinin neymətlərinə gəlincə isə bu neymətləri xatırla. Və həmçində dillə şükr etmək dedikdə Qul gərək özünü qəlbən bilməlidir ki, bu neymət hansısa səbəbdən ona gəlib çıxıbsa, bunun səbəbkarı Allah taaladır. Yəni, Allah bu neyməti verib, bunu qəlbən etiraf etməlidir və buna görə də Allaha şükr etməlidir dili ilə. Amma neymətlərə əməllə şükr etmək dedikdə isə bu neymətləri Allahın razı qaldığı işlərə sərf etməkdir. Bu neymətləri Allaha asilikdə və həmçində günahda işlətməməkdir. Budur əməllə, əməllə neymətə şükür etmək. Məhz bu halda Allah Taala bu neyməti davamiyyətdə edər və həmçində artırar. Allah Taalanın bizə verdiyi neymətlər saysız hesabsızdır. Məsələn, Allah Taala bizə göz neyməti verib. Və bu göz neymətinin şükrü bu neyməti, yəni gözü harama sərf etməməkdir. Və bu ne bu neyməti Allahın razı qaldığı əməllərə, yəni Quran oxumağa, elmə və s. sərf etməkdir. Allah Taala bizə qulaq neyməti verib, məsələn, və qulaq neymətinin də şükrü bu neyməti harama sərf etməməkdir. Harama qulaq asmamaqdır. Allah Taala kimə, kiməsə var dövlət verib və bu var dövlətin şükrü bu var dövləti, malı israf etməmək, onu Allahın razı qaldığı işlərə sərf etmək, zəkatın vermək, sədəqə vermək və Allahın dinini yaymaqda istifadə etməkdir. Və kiməsə Allah Taala fiziki güc verib və bu fiziki gücün də şükrü odur ki, İnsan bu fiziki gücündən istifadə edib təkəbbürlük etməsin, zülm etməsin, kiminsə haqqına girməsin, təvazökar olsun. Budur neymət. Kiməsə minik neyməti verib və minik neymətin də şükrü bunu Allahın razı qaldığı işlərə sərf etmək və s. və s. digər neymətlər də belədir. Və Allahın bizə verdiyi neymətlərdən biri də Ev neymətidir. Ev həqiqətən də məskən, yaşadığımız evlər özü bir neymətdir. Və bugün biz ev neymətindən danışacağıq. Və bu neymətin necə Allaha şükrü necə olmalıdır bu barədə danışacağıq. Və müsəlmanın evi necə olmalıdır? Bundan söhbət açacağıq. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, həqiqətən də ev neyməti böyük neymətdir, qardaşlar. İnsan yorulanda, yorulduqda, gün ərzində, işdən sonra yorulduqda yenə evinə qayıdır, rahatlıq tapır. Və evin bir çox mənfəətləri var. Ev qış, yayda bizi istidən qoruyur, qışda soyuqdan. Həmçinin malımızı, ailəmizi qoruyuruq və s. və s. çoxdur mənfəətləri. Və Allah Taala Qurani-Kərimdə ev nemətini qeyd edərək, xüsusilə nemətlər içindən ev nemətini qeyd edərək buyurur: "Vallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan və ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta" تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين Ən-Nəhl surəsi 80-ci ayə. Allah təala buyurur: Allah evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etdi. Mal qaranın dərilərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar, üstəlik də onların yunundan tiftiyindən və tükündən müəyyən vaxta qədər istifadə edəcəyiniz ev əşyaları və başqa şeylər düzəltdi. Və Allah təala bu ayədə bizə ilk olaraq daimi məskunlaşdığımız evləri Allah təala bizə xatırladır. Şəhərdə yaşadığımız məskən, məskənlər, daimi məskənləri. Və buyurur ki: "Vallahu ceale lekum min buyutikum sakanan." Allah evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etdi. Niyə görə? Çünki əsas evimiz odur. Ən çox, adətən yaşadığımız, ən çox yaşadığımız ev daimi evimizdir. Və Allah Teala bu evləri səkən adlandırdı. Məskən adlandırdı. Və məskən sözü ərəbcə sakin olmaq, rahat, rahatlanmaq deməkdir. Çünki insan evinə gəldikdə rahatlıq tapar. Və sonra isə Allah Taala səfərdə istifadə etdiyimiz çadırları buyurdu və dedi ki, buyurur ki: "Və ceale lekum min culudil en'ami buyutan tastahiffunaha yawma za'nikum və yawma iqamatikum." Mal qalanın dərilərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar etdi. Və bu ayədə Allah Taala bizə ev nemətini xatırlatdı. Və həqiqətən də ev neyməti böyük neymətdir. Və baxın, əgər insanın evi olmasaydı, insan neyniyərdi? Və biz çox vaxt qarşımıza çıxır evi olmayan insanlar və görür, görürük onların vəziyyəti necədir. Və bugün yaşadığımız evlər Allaha həmd olsun, hər cür müasir avadanlıqlarla və həmçinin də şəraitlə təchiz olunub. Qışda evi qızdıran cihazlar, yayda sərinləşdirən kondisioner, həmçinin daimi su, işıq, bunlar hamısı Allahın neymətləridir bizə və biz bunun şükrünü verməliyik. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, evin şükrü necə olmalıdır? evin şükrü belə olmalıdır ki, müsəlman bu evdə Allahı zikr edib, Allahı xatırlatmalı, xatırlamalı, ibadət etməli, namaz qılmalı və həmçində evini haramlardan qorumalıdır. Bu cür olmalıdır. Evin şükrü budur. Yəni evini hər bir müsəlman öz evini şəriət şəriətə uyğun qurmalıdır və evindən hər bir haramı uzaqlaşdırmalıdır. Və müsəlmanın evi digərlərinin evindən fərqlənməlidir. Necə fərqlənməlidir? Müsəlman öz evində Allahı zikr etməlidir daim. Namaz qılmalıdır. Quran oxumalıdır və s. və s. və həmçində haramlara haram işlərlə məşğul olmamalıdır. Və əgər belə olarsa, müsəlmanın evi belə olarsa, əgər müsəlmanın o evdə ki, namaz qılınar, ibadət olunar, Allah zikr olunar, və haramlar haramlardan uzaqlaşılar. Bu bəs bu evdə böyüyən ailə də Rəbbani bir məktəb yaşayar. Və bu ailədə böyüyən övlad da həmçinin də düzgün yolda, Allahın dinində böyüyər. Və əgər əksinə o evlər ki, namazlardan uzaq olar, yəni namaz qılınmaz o evdə, Allah zikr olunmaz, bütün günü ancaq dünya, və əksinə haramlar edilər. Bu evdə böyüyən uşaq da bu çox belə deyim İslamdan uzaq böyüyər. Və peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam Allah zikr olunan evlə Allah zikr olunmayan evi müqayisə edərək bildirmişdir ki, Allah zikr olunan evlə Allah zikr olunmayan evin məsəli meyitlə diri insan, dirinin məsəlinə bənzəyir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Məsəlul beytilləzi yuzkarullahu fihi vəl-beytilləzi la yuzkarullahu fihi məsəlul hayyi vəl-meyyiti. Allah yad edilən evlə Allah yad edilməyən evin misalı diri ilə ölünün misalına bənzəyir. Hədisi Buxar və Müslim rəvayət edib. Və başqa bir hədisdə Abdullah ibn Ömərdən gələn hədisdə radiyallahu anhuma Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur İc'alu fi buyutikum min salatikum və la tətəxiduha qubura Namazlarınızın bir qismini öz evlərinizdə qılın onları qəbirlərə çevirməyin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılınmayan Yəni söhbət nafilə namazlar qıldı idi. Qıl, nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə namaz qılınmayan evi peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam qəbristanlığa bənzətdi. Çünki qəbristanlıqda namaz qılınmaz. Cənazə namazı istisna olmaqla. Və başqa bir hədisdə peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur: "La tec'alu buyudakum maqabira" İnne şeytana yenfiru minel beyti lezi tuqra'u fihi suratul beqarati. Evlərinizi qəbristanlıqlara çevirməyin. Həqiqətən şeytan Bəqərə surəsi oxunan evdən qaçar. Və nafilə namazlarını evdə qılmaq, məçidlərdə qılmaqdan daha fəzilətlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur, kişinin fərz namazlarından sonra qıldığı ən fəzilətli namazı evində qıldığı nafilə namazıdır. Çünki evdə qılınan namaz riyadan uzaq olur. Amma fərz namazlarına gəlincə isə fərz namazları sözsüz ki, məscidlərdə qılınması daha fəzilətlidir. Və kimin imkanı varsa, məscid yaxındırsa, azanı eşidirsə, bu zaman bu insana vacib olur ki, bu insan məsciddə namaz qılsın, cəmaat namazı. Və bu hədislərdən biz görürük ki, Allah zikr olunan ev və Allah zikr olunmayan ev ölü ilə dirinin məsəlidir. Və həmçinin müsəlman gərək evinə girərkən Allahı zikr etsin, Bismillah desin və evində olarkən, yemək yiyərkən və hər bir işdə gərək Allahı xatırlasın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء deyir kişi evinə daxil olarkən və yemək yeyərkən Allahı zikr edərsə, yəni bismillah deyərsə, şeytan deyər ki, öz yoldaşlarına, bu evdə sizə nə məskən var, nə də yemək. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتَ Və əgər evinə daxil olarkən Allahı zikr etməzsə, o zaman şeytan yoldaşlarına deyər ki, artıq məskən tapdınız. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ Və yemək yeyəndə də Allahı xatırlamazsa, O zaman şeytan dostu yoldaşlarına deyər ki, artıq məskən də tapdıq, yemək də. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, müsəlmanın evi gərək şəkillərdən və həmçinin də itdən uzaq olsun. Yəni evlər, evlərdə şəkillər saxlamaq olmaz və həmçinin də səbəbsiz olaraq it saxlamaq olmaz. Ümumiyyətlə evdə it saxlamaq olmaz Amma o ki qaldı çöldə, iki səbəbdə saxlamaq olar iti. Ya qoruq məqsədi ilə, qorumaq məqsədi ilə qoruq, ya da ki, ov üçün. Bu iki məqsəddən başqa it saxlamaq müsəlmana yaraşmaz, haramdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, La tədxulul mələikətu beytən fihi kəlbun və lə suratun mələklər içində it və şəkil olan evlərə girməzlər. Və bu hədis bizə dəlalət edir ki, evdə şəkil saxlamaq olmaz. İstər divardan asılmış olsun, istər stolun üzərinə qoyulmuş olsun və səbəbsiz olaraq hətta örtülü vəziyyətdə də, yəni səbəb yoxdursa, hansısa bir sənət üçün deyilsə, o zaman saxlamaq olmaz. Niyə görə şəriət qadağan edir şəkili və həmçində bu əlavə olaraq əgər bütdürsə, yəni heykəldirsə, bu daha da böyükdür bunun fəsadı. Şəriət bunu daha da çox qadağan edir. Çünki niyə görə? Çünki İslam dini şirkə aparan hər bir vəsiləni qadağan edir. Və şəkil və heykəl də məhz şirkə aparan vəsilələrdən biridir. Nuh əleyhissalamın dövründə insanların şirk etməsinə səbəb məhz şəkillər və heykəllər oldu. Adəm əleyhissalamın dövründən sonra uzun müddət insanlar şirk etmədilər. Və sonra şeytan yaxınlaşdı insanlara. Necə ki, bu, bu hədis Abdullah ibn Abbasdan gəlir. Nuh surəsinin şərhində. Şeytan yaxınlaşdı insana. Və bildik ki, şeytan bildik ki, əgər insana birbaşa yaxınlaşıb desək ki, şəkilə ibadət elə, bütə ibadət elə, qəbrə ibadət elə, eləməyəcək. Bunu bilirdi gözəl. Və buna görə də üsulla yaxınlaşdı. Artıq təcrübə yığmış neçə ilidir. Gəldi, dedi ki, onların içində salih insanlar var idi. Və bu salih insanlar öləndən sonra şeytan yaxınlaşdı insanlara və dedi ki, siz onları sevirsiniz. Elə deyilmi? Bəs niyə görə onların şəkillərini və heykəllərini düzəldib qoymursunuz qəbirlərinin üstünə? Qoy ki, o bilinsin, bu onların qəbirləridir. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, əvvəl dirək qoydular, sadəcə dirək, sonradan şəkilə və e, heykələ çevirdilər. Və İbn Abbas deyir ki, belə də edildi, amma hələ ibadət olunmadı. Yəni şəkili qoydular, amma ibadət olunmadı. Və sonradan elm unudulduqdan sonra ibadət olunmağa başladı. Və Nuh surəsində Allah təala buyurur: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا Onlar dedilər, Nuh qövmi dedi, öz bütlərinizi, tanrılarınızı tərk etməyin. Vaddı, Yağusu, Yauqu, Nasrı, Suvanı bunları tərk edir. Bunlar hamısı salih insanların adları idi. Və vaxt keçdikdən sonra ibadət olundu. Və gəlin baxaq dövrümüzə. Dövrümüzdə də elədir. İndi insanlar salih insanların şəkillərini iddia etdikləri şəkilləri, heç onların şəkilləri deyil o. Əli, Həsən, Hüseyn iddia etdikləri şəkilləri asırlar maşınlardan, asırlar evlərdən, nə bilim, ciblərinə qoyurlar ki, və, fikirlə, maşın, və fikirləşirlər ki, bu onlara nəsə bir fayda və ya ziyan verər. Və ibadət edirlər ona və ondan kömək umurlar. Eləsi var ruzi umur, eləsi var ə, e, övlad umur. Eləsi var fikirləşir ki, bu varsa mənim evimdə, deməli mənim evim ə, e, qorunur və s. və s. hansı ki, bu şeylər Allahdan istənilməlidir. Və həmçində qəbirlər salih olmasında şübhə olan, hələ heç bilinmir bu insan salih olub, olmuyub. Amma qəbri müqəddəsləşdirilib, tikilib üstündə və ibadət olunur. Hansı ki, ən salih insan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ondan salih yoxdur. Və buyurur ki, mənim qəbrimi bütxanaya çevirməyin. Və sonra başqa bir hədisdə ölüm ayağında Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi sələm buyurdu ki, Allah yəhudilərə və xristiyan, e, ə, e, xristiyanlara lənət eləsin, öz peyğəmbərlərin qəbirlərini bütxanaya çevirdilər. Məscidlər etdilər. Və buna görə İslam dini şəkili qadağan edir, heykəlləri qadağan edir və indi bəzi insanların evinə girirsən, quş, nə bilim heyvanlar, şəkil e, e, heyvanların bütləri, bu heykəlləri gözəllik üçün bu birincisi kafirlərə bənzəməkdir. Bu bizim bizdə yoxdur bu. Bu bütpərəstlik əlamətidir. Və eyni zamanda da şəkillər də buna aiddir. Və həmçinin də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur və həmçinin it olan evlərə mələklər girmir. Və yalnız qoruq məqsədi ilə və həmçinin də ov üçün istifadə olunan itlər istisnadır. Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən iqtənə kəlbən leysə bi kəlbi məşiyyətin, ovdariyyətin, nəqasa kullə yevmin min əməlihi qiratani. Malqaranı qorumaq, yaxud ov etmək üçün deyil, başqa məqsədlə iz saxlayan kimsənin savabından hər gün iki qirat azalır. Və iki qirat, necə ki, başqa hədisdə gəlir, dağ boydadır. Hər qirat dağ boyda. Və bu da, bu hədisdə səbəbsiz olaraq iç saxlamağın qadağan olmasından xəbər verir. Və həmçinin iti evdə saxlamağın başqa fəsadları da var. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi it olan evlərə rəhmət mələkləri girməz. Yəni, mələklər girməz deyəndə o demək deyil ki, ümumiyyətlə mələklər girmir. Mələklərin vəzifələri var. Elə mələklər var ki, onlar bizim əməllərimizi yazır və onlar daim öz yerindədirlər. Elə mələklər var ki, onlar qoruyucu mələklərdir. Elə mələklər var ki, onlar rəhmət mələklərdir, dua edirlər möminlər üçün. Və məhz bu mələklərdən məhrum olur insan. Yəni, iç saxlayan insanın cəzası budur. Və həmçində iki qirat azalır hər gün onun əməlindən, savabından. Və bu da böyük itkidir. Və üçüncüsü, iz saxlamaq kafirlərə bənzəməkdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, mən təşəbbəhə bi qovmin fəhuvə minhum. Kim bir qövmə bənzədərsə özünü, o onlardandır. Və sonra, daha sonra isə iç saxlamağın başqa fəsadları da var. Nəcasət və həmçinin də əziyyət verir. İtin bildiyimiz kimi ağzının suyu belə nəcisdir. Və hansı ki, itin ağzının suyu dəyən yeri 7 dəfə yumaq lazımdır, bir dəfə torpaqla olmaqla. Və buna görə də qardaşlar, müsəlmanın evi gərək bu iki şeydən, şəkil və itlərdən uzaq olsun. Barakallahu li və lakum fil Qur'ani və sunnə və nəfə'ani və iyyəkum bimə fihimə minəl əyəti vəl hikmə. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Muhterem kardeşler, evimizi islah etmək üçün düzgün dəvət aparmalıyıq. Və ümumiyyətlə dəvətçi ilk olaraq dəvətini öz evindən başlamalıdır. Necə ki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ya eyyuhellezina amanu qu anfusakum və ehlikum naran və quduhan-nas vel-hicara." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı odlar və e, daşlar və insanlar olan oddan qoruyun. Və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə necə ki bütün işlərdə nümunədir, həmçinin də dəvətdə də və xüsusilə də evdə olan dəvətdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün nümunədir. Və Peyğəmbərlərin dəvəti nə ilə başlamışdı? Tövhidlə başlayır. Və buna görə də ilk olaraq hər bir kəs gərək evində dəvəti tövhiddən başlasın. Əgər evdə şirk varsa, gözmüncığı varsa və yaxud nəsə ibadət olunursa, nəyəsə müqəddəs baxılırsa, belə olan halda ilk dəvəti bundan başlamaq lazımdır. Və əgər dəvət düzgün aparılmazsa, bu halda bu dəvət fəsada gətirib çıxaracaq. Uğurlu olmayacaq. Və Həmçinin də səbirli olmaq lazımdır dəvət edərkən. Və səbir çox önəmlidir. Və baxırsan bəzi qardaşlar, maşallah kənarda, evdən kənarda çox gözəl dəvət aparır, səbirlidir. Lab belə çox əziyyət də verirlər ona kənarda, səbr eləyir, dəvət eləyir. Amma evinə gəlincə isə evdəkilərə acılıyır, evdəkilər ondan bir şey soruşanda onlara köbud rəftar edir Və bu şeytanın hilələrindən biridir ki, vacibi, ən vacib olan tərk edib insanı vacib olmayana yönəldir. Hansı ki, ilk vacib olan onu öz ailəsindən başlamaqdır. Və ailələr, ailəni, ümumiyyətlə, evi islah etmək üçün gərək ən önəmli olandan başlayasan. Və əgər əxlaq, əgər əqidə, yəni tövhid bərqərar olarsa bir evdə və digər məsələ haramlar da istər-istəməz tədricən aradan qalxacaqdır. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah tala bizim evlərimizi və ailəmizi islah eləsin. Amin. Allah bizim xalqa hidayət versin. Amin. Və o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkirlər, Allah tala onlara kömək olsun. Amin. Və Allah tala bizim axirət yurdumuzu Firdos cənnəti eləsin. Amin. Aqulu qawli hada ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون لنكتكم saytı تعرف takdim تقدم